jambo ambalo liko mbele yetu na ni jambo la kielimu. Wameeleza katika adabu wanachuoni mwanafunzi kuwa karibu na mwalimu na kuwa na kalamu na karatasi, lakini kudhibiti kile ambacho kinachozungumzwa katika darasa. Kikao hiki katika majumba ya Allah ni kikao cha kheri, fadhila zake ni nyingi, na tumeeleza mengi katika darasa zetu zilizopita. Nachoweza kusema leo sana kaeni kama mko na hasara na msikae kama watu mmechoka na watu ambao mmekuja kwa ajili ya kupumzika. Tunafahamu kuwa mikao ya darasani tunakaa kwa halaka, kwa hiyo watu wakae kwenye duara, wakae kwenye duara na watu wakae karibu na mwalimu miongoni mwa katika hadithi ya Jibril alayhi salam alipokuja kwa Mtume sallallahu alayhi wasallam, asnada rukbatayhi ila rukbatayhi wa wadaa kaffayhi ala fakhidhayhi. Jibril alikaa karibu mno na Mtume sallallahu alayhi wasallam na magoti yake na magoti ya Mtume yalikurubiana, yalikusana na kukaa karibu na mwalimu kunapelekea wepesi wa kuelewa na kufahamu kinachozungumzwa. Lakini usafi na nidhamu katika darasa ni vitu vinamsaidia mwanafunzi kuelewa kile ambacho anachokisoma. Unapokaa katika vikao kama hivi, umekaa kwenye kikao cha ibada, kwa sababu malaika wa Allah tabaraka wa taala wanawafunika kwa mawazao watu waliokaa kwenye vikao kama hivi, na wanawatakia msamaha kwa Allah subhanahu wa ta'ala. Lakini Allah subhanahu wa ta'ala anajigamba katika vikao kama hivi vya kheri kwa watu kukaa ukamkumbuka na kumtaja. Kwa hiyo si vikao vya kukuuza, ni vikao vyenye thamani. Kama unataka kuegemea egemea kwa vile nguzo, kama mgonjwa, japo najua sio mgonjwa, umechoka tu kuchoka, lakini sio mgonjwa, hivyo utakuwa umechoka tu na kazi za kuhudumia watoto. Kwa hivyo katika miongoni mwa mwa tofauti zilizopo baina ya da'wa salafia na da'wa zingine ni kwamba dawatu salafia pia imetufundisha sisi kuelezea dosari na kutahadharisha umma juu ya makundi potofu juu ya makundi potofu. Na sababu ya kuyataja makundi haya na kuelezea walionayo katika itikadi mbaya ni kuutahadharisha umma na haya makundi, kuutahadharisha umma na haya makundi. Na ile kanuni wanayoisema maakhwani wakisema kwamba nataawanu fima ittafaqna alayhi, tutasaidiana katika yale mambo ambayo tunayoafikiana. Wayadhuru baduna badan fima ikhtalafna fihi, tutapeana udhuru baadhi yetu kwa wengine katika yale mambo tunayotofautiana. Hii ni kanuni ya kihawa ya kimatamanio na ni kanuni iko kinyume na utaratibu wa Mtume Muhammad sallallahu alayhi wasallam, na ni kanuni ambayo inafunga mlango wa nahyi anil munkar, mlango kukataza mabaya, kwamba tutaendelea kushirikiana katika yale mambo ambayo tunayowafikiana pasina kujali kwamba wewe ni nani na mimi ni nani. Lakini pili, tutapeana udhuru, tusameheane, tusitajane wala tusizungumziane katika yale mambo ambayo tunatofautiana. Maana yake sasa, mtu asiyejua ataendelea kubakia hajui, mtu asiyejua ataendelea kubakia kuwa hajui. Sheikh Mukbil rahimahullah ta'ala akasema hii kanuni ni kanuni ya batil, bali ingelikuwa ni kanuni ya sawa kama wangalisema kwamba nataawanu fima ittafaqana alayhi, tutashirikiana na kusaidiana katika yale ambayo tunayowafikiana wayansahu ba'duna ba'dan fima ikhtalafna fihi tupeana nasaha baadhi yetu kwa wengine tupeane nasaha katika yale mambo ambayo tumetofautiana kwa hiyo kutaja makosa ya maibadhi kutaja makosa ya mashia kutaja makosa ya ikhwani muslimin kutaja makosa ya hizbu tahrir kutaja makosa ya kadiria Shadhilia na wengineo katika makundi ya kisufi. Hii ni katika mlango wa nushi, ni katika mlango wa nasaha, ad nasiha, dini nasaha. Kwa hiyo watu wanapewa nasaha, na nasaha zina hali tofauti. Kuna nasaha zinakuja katika upole, nasaha za kukuelekeza ukiwa huelewi, hutaki kusikia, hutaki kurekebisha. Kuna nasaha za ukali eh, kuna nasaha za ukali kidogo sauti itanyanyuka na makosa yako utaambiwa kwa sauti ya ukali. Zote ni katika njia za nasaha, na lengo ni kukutakia heri wewe ambaye unakosea, ili uingie katika mambo ya sawa na ukutane na Mola wako akiwa yuko ridhaa na wewe. Kwa hiyo dini yetu ni dini ya kunasihiana, na huu ni mlango wa kunasihiana, na yale ambayo atakuja kuyazungumza ustadhi ni katika mambo muhimu sana tena sana katika jamii yetu sasa hivi ambayo Ah, dimbwi la mashia wanaonekana kama ni wenzetu na wala hawana tatizo na sisi, yaani sisi na wao ni kitu kimoja, na vitu ambavyo viko tofauti kabisa. Kwa hiyo kuna haja kubwa ya kuzijua zile shubuhati ambazo wanazitumia katika kueneza propaganda zao na itikadi zao chafu na kuweza kuisaidia jamii kuwatahadharisha na kote hili la Amarrawafidha kwa hivyo tukae katika mkao wa kusikiliza na mkao wa kupata faida muombe Allah subhanahu wa ta'ala amwafikishe mwalimu kuyafikisha yale ambayo amekusudia kuyafikisha na sisi wanafunzi pia Allah tufikishe kuyaelewa na kuyapokea na kuyafahamu vizuri yale ambayo tunafikishiwa jazakumullahu khaira wa sallallahu wa sallim wa baraka ala Muhammad wa alihi wa sahbihi wa sallam. wasallam mashkuran مشكورا wa ونستغفر